dumateng panjenenganipun Al Mukarram Rama Kyai Haji Ansori sasana saha mangsa kawula sumangaaken hamdan syakirin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in La khawla wa la quwata illa billahil alihil adih Amma ba'du Khadratal Mukhtaromin sedaya poro alim, poro ulama, sepuh, bini sepuh, aji sepuh, engkang satu dat kinurmatan, wabil khusus, datang pengasuh, imam, musola meriki, panjenenganipun al mukarrom Bapak Kiai Sukirman, Bapak Kiai Sarmin, Bapak Kiai Adi, sedaya poro kiai-kiai ingkang tak dimakan. Pejabat pemerintah, kepala desa sak perangkatipun ingkang kawula hormati sedaya para rawuh, bapak-bapak, hadirin hadirat, dulur-dulur pakem mriki rahimakumullah. Alhamdulillah mungkin-mungkin dalu niki nggawa berkah Allahumma Allahumma Toyo sing rawuh sing ora rawuh wong sak pakem tak dongakno duwe rezeki sing kathah berkah turah-turah. Tiap tahun iso do tumbas sawah. Allahumma sawahe sapa sing mbok Sedaya keluarga kita genah-genah putra-putri kita soleh-solehah dipernake Gusti sing Maha Murah sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma sing penting bapak-bapak nak dalu done omah sing penting ibu-ibu nyuwun sewu tetep nopo purun umbah-umbah purun asah-asah purun olah-olah tengah wengi siap digugah Allahumma Allahumma iki sing mikir kulot anu Mas base tambahe sithik trebele sithik nakno ekone untir sithik aja ngasih mantul Apunten nggih. Ah ngono karo bulur dhewe njaluk aku. Ah. Ya kita sami dalu niki niat ngaji muka-muka kita sedaya tansah diparingi sehat jasmani rohani padha syukur dateng Gusti muga-muga tansah diparingi rezeki rina wangi mlebu swarga sing dileboni swargane sapa ya rasulullah pengajian ngundang bapak sedaya rahimakumullah jenengan nanti nyante ora usah hmm. kula niku diundang wong pakem nembe ping loro iki mbah kene kok ruah kok lagi iki neh lha pengenane lapor mbah undang nggih lha melolok kiyaine gantenge no lha ya salam ora tau ngundang ngene sak akeh sing ketutupan salon ngena ngene Ya Bu ya, padha-padha urunan sakake aku. Urunan tah mboten. Gawa kerupuk, gawa roti dak tok tuku. <clears throat> Pun nyante mawon nyuwun sewu nyante-nyante layah-layah. Muga-muga matuk Allahumma. Wis saestu bu karo senden ya oleh. Karo layah-layah oleh. Kali turun-turun oleh. Mulih ya oleh. lapo aku wis enak amplope karo isine wis diwehno iki lapo <laughs> tak senengku engko gari kula pokoke wis diwehno kok dadi engko jenengan tambah-tambah ya ora iso sak senenge kula wis diwehno kok <laughs> mugi-mugi dalu niki berkah amin Allahumma amin Allahumma nyuwun sewu temane niku memperingati arwah jamaah dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan judulnya tek loro lah sing dikehno tek lagi siji Hmm, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu bapak sedaya rahimakumullah, kula niku seneng. Di desa kok ijeh pengajian, di desa kok ijeh seneng keapian, di desa kok gelem golek ridane pangeran niki tandane kita badhe selamat dunia akhirat amin Allahumma amin Allahumma ini sisuke kok ana ngene-ngene ora masalah lagi iki ana kan pengajian <laughs> Allahumma Allahumma subhanallah Ibu bapak sedaya rahimakumullah Mergo nyuwun sewu zamane niki pun akhir bu bu bapak iki donya niki pun akhir buktine kathah wong sing do mikir-mikir kepuntir-puntir kathah sing do mikir-mikir kejungkir-jungkir kathah sing do mikir-mikir dadi do kentir donya iki wis tuwa kathah joko dadi duduk Katah dudung ngaku Joko. Hmm. Hmm. Katah rondo do lunga mergo nang omah dak duwe kanca tak dudono. Hmm. Golek arto sing penting no ati lega, raketang iku melanggar aturane aga niki. Ulane golek wong apik angel, golek wong jujur angel. Allahumma muga-muga niki pertanda tanda-tanda sing sae wong semene berai apik kabeh Allahumma Allahumma Allahumma Para rawuh sedaya rahimakumullah mangke nak kula maos Quran napa-napa kirang pas dielingno ngoten nggih nggih ketemu sae wae wae semene mbrahe kiai kabeh kok. Ngangung-ngangung dene paling. Halo. Aku njaluk madhep ngalor ngono. Piye nganging-nganging niku? Apa perkara amplope diweno mau apa? بسم الله kiai susah kok tuh. Saiki ku pengajian kiai gak lucu gak diundang <laughs> nah. Ono pengajian nyuwun sewu kiai ini ora lucu. Wah, esuk merekutuk marani panitia. Saya golek kiai Sapa Sapa Kiai mengkono dapure mbak undang. Lah kene, walah ora lucu blas. Saanane wong turu kabeh ketuasan nurunan ngono kiai ini wapi, ganteng, lucu. Wah, dok bengi ini masa apa? Wapi. oh Odakane wong turu melek kabeh. Lah nerang nopo Mbok. Ya hmm. Allah. Hmm. Tak baleni neh. Bismillah dicokot boyo sing dicokot saya wis صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد Ibu bapak sedaya rahimakumullah niki wau lagune Sunan Kalijaga. Nalikane nyiarno agama, wong-wong Jawa kersane paham, teke nggawa-nggawa, nggawa gending Jawa. Sruku-sruku batok, batoke elae lu usluk usluka batenaka asbatnaka la ilaha il la ilaha il isenono batinmu isenono pikiranmu gowo lafat la ilaha il la ilaha il Angger purun gandulan lafat la ilaha illallah empun tak ora pandang wong dintini jamin kesangi bejo dunyo bejo akhirat amin Allahumma amin Allahumma teanggerkan angger kandulane kukoh bakoh nyuwun sewu ibu-ibu dicedai bapak-bapak nyedak mesti ora nyentak bapak jaluk jenengan ya mesti mantuk bapak karep jenengan ya ora mengkurep Bu Bu Bu Bapak Pak Jenengan nyuwun sewu pikantuk Bapak Bu Bu Jenengan do pikantuk Bapak nyuwun sewu niku pun pas ramalane jenengan napa meleset Mleset-mleset tah pas Pas tah meleset Pak Bapak Kula muni iki jenengan ora ndungu. Orang banter are Mas. Dak ndungu Mas, piye? Suaraku wis tak polno pada. Bapak Poak. Iki kone kakatan. Poak. Poak. Jenengan pikantuk ibu niku nyuwun seumpun pas cita-citane jenengan, umpun pas ramalane jenengan, umpun pas karepane jenengan tah meleset. Yah, kompak gumleset. Ya Allah. Merga menungso niki sak derma derekno titahe sing kuwa sing kuwa mulane awake dhewe ken nata jiwa natara. Go yuk perintahe ditindak. No mejid musala disop. wong wedok wong lanang karo wong wedok karo wong lanang kudune basa mantu karo mara tuwa basa Allahumma mergo awake dhewe niki saya dina saya tuwa saya ilang rasa saya dangu wong jenengan bu nak ngilu niku saya ayu apa saya elek sadar jenengan ini jenengan ngilo iki lho bendina ku ngaleh saya ayu apa saya elek jenengan pak kok oh, jenengan nak ngilu niku saya ganteng apa saya elek Olane <laughs> bapak ibu zaman akhir niku pilak wakeh wong lanang kita dungokno ning ora wong kene wakeh wong lanang nyuwun sewu karo keluargane medhit bakil metitil kaya pantil karo sing wedok medhit karo anak-anake medhit enak karo wong liya HP diwehno duit dompet lho kon mek dhewe dijak lunga digawa ning hotel Lah nek ngejak bojone dijak ning pawon. <laughs> Kasihan delo. Dalem. Som. Mulane nyuwun sewu. Umur makin berkurang. Dosa makin bertambah. tuwa saya tuwa saya tuwa saya tuwa ning bendina tu tu tu dosa wong pakem meniki nyuwun sewu bendinane wong aji karo wong nonton TV kata ndi Pak ngono ya apik sing jagungan karo sing wiridan sing maca Quran karo sing SMS-an sms an Masyaallah. Sing HP karo sing nggawa Quran akeh nggawa HP. Quran karo HP penting dibuk, Bu? Penting HP. Hmm. So nak jenengan mati niku golek jaluk wawasan Quran apa jaluk cekelan HP, Bu? Wong kene apik-apik kok ya. gak men wong sedesa do kumpul kabeh ya. Mulane nyuwun sewu para rawuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. He wong-wong akeh padha takwa sira teng Gusti. Gusti Allah. Kita ken madhep mantep tengersane Gusti. Bu, jenengan pikantuk bapak sinten sing maringi, Bu? Bapak, oh, ah. jenengan to ibu sinten sing maringi. Moro tuwa. Jenengan do duwe sabe nombo, do griyane apik-apik sinten sing damelno, Bapak? Tukang pinter yuwe. Ya Allah. Jenengan do gadah putra-putra niku sinten sing maringi, Bapak? Jenengan do gadah harta sinten sing maringi, Bu? Jenengan do gelang kalung sinten sing tumbasna, Bu? Dungokno tuku dhewe kalau. Lamulane kita niki nyuwun sewu. Kita obah, kita jangkah, kita saged porah. niki kersane Gusti sing maha murah jenengan nyuwun sewu teng mriki mau mangkat jam pinten Bu hari sak lak boten roh aceng jenengan mau Delok aneh niku ngetren-ngetrene sinetron, sinetrone judule dunia terbalik. Apalah aku yang delok kok. Lho Aceh niku gedhe dhuwur nyuwun sewuning tok mis. Angger ana wong ayu teneng, ana wong ayu teneng. Ana wong ayu teneng. Angger ape lunga niku ngintik marang tuane sik lunga ta ora. Barang rumahan saya lunga marang tuane roh. Aceh! Aceh! Digembori marang tene ya mak ya mak ya ya. Mulane jenengan nyuwun sewu, Pak. kita mbok terus terusan non dulu eh jenengan jenengan kok dijajah wong kui kita ini tak umbah umbah pak olah olah pak ingko yo koyo aceng ya Allah pulane nyuwun sewu susah tuh zaman akhir golek wong apik susah ana wong gedhe dhuwur gawa jubah kudeng-kudengan serban Oh tasbih guwedi. Weh. Komburinan persis habaib. Koiringan persis kiai, barang kau ngarepan bakul laki, Iya jajal Hmm Hmm. Hmm. Wong wedok nyuwun sewu mlitit. Rai tok sing ketok. Nak ndok dalan. Lho barang bengi nyuwun sewu loyah melayu karo ngeler pupu kok. Hmm? Ngelere ora bojone ngono dalan karo ngidul nek bojone. Nauzubillah. Ulane niki nyuwun sewu gejala-gejala yang tidak baik semua kathah ingkang melanggar agama mergo donyane niki saya tuwa. kathah wong lanang royal manuk lho manuk murih sapa sing muni persisno oh, ngene iki royal manuke sing edan milih oh. Oh. nak trimo royal manuk, edan manuk lah paling sepiro montor kadol gak masalah tapi nak wis manuke dan manuke royal <laughs> entek gadah entek sawah entek omah lho saestu anggere tek karaoke karaoke kuwi jeh do buka <laughs> sing ning kono ibuk nak nak nak ning anyak ning kok wek do wek yo kok nak mudu ne wong niki mulane kudu sepakat kafe-kafe ditutup bahaya ayo piye wong lanang ora tau mulai ditakoki kok dino Pak Am tebasan are lunga tebasan lunga nanti Pak Am dodol lane hati-hati Bapak ini ora kulino minyakan dek minyakan ini curiga ibu. Bapak ini biasanya adusnya sepisan kok sedina. kok pengen telu curiga ibu. Sing wong lanang ya ngono. Wong wedok ora tau wedaan nek bendina nek wedaan terus curigai, Pak. Aja kok tenang-tenang kowe. Jenengan ketelendo mbok tinggal ning sawah bojomu ngenang-ngene susah kowe. Hmm. Hmm. Niki yang menjadi bahaya. Mulane nyuwun sewu. Setoyo niki nak sae insyaallah, insyaallah didadoske sae. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma. Piye piye, wong wetan niki njaluk piye njaluk. Ora ndungu. Jenengan ngerti lambeku. Oke. Halo. Halo Bapak. Lho kok ya ora awet mau lah apa? Usul kok kiyaine wis nduk dhuwur ora nduk sore. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mulane nyuwun sewu kan takwa Madep mantep tengersane Gusti Allah kita ken syukur sing ke Gusti Allah niki ken nrimo kanthi bunga a bunga a bunga ati yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri yang kaya janganlah bangga Jangan membusungkan dada Derajat manusia di sisi Allahnya Bukan karena Oma oh, Saleh. Dhek siti lah yo. Ancen akeh bang medit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki nyuwun sewu mulga donya niki didum ngedum Allah maringi menungso niki mboten padha Bu Bu mboten padha Bapak nasibe menungso ya beda bejane menungso mboten padha ana sing omah-omah umur 10 tahun ana sing gawe omah api sepeda motore api sing wedok ya sandangane api-api gelang kalung tekan sikut ngono kuwi ana nyuwun sewu sepo omah-omah 10 tahun bangun omah gunung inyong Sampai nak mok nore eli yang wek dok ngelangi ngakret. Mereka beten podo. Lah semene berada di kiai kabeh ya susah. Lah sing ngundang sapa? Benjeh ta ora ngene iki. Dadi rebana kabeh lho suwon sewu sing nanggap sapa? Yo anten dhewe-dhewe. Jenengan gawe apa mbok gawa ning ngarep. wong ngare tuku ngono Allahumma Allahumma lan niki nyuwun sewu mulane sedaya niki ben berkah barokah kita kan selalu syukur tengersane Gusti Gusti Pak Yai Sarmin Budi Pundi Pak nyuwun sewu Pak Sukirman di musolane jenengan iki nyuwun sewu Bapak subuh pinten baris subuh pinten baris kebak iki nak subuh kebak kebak aku lo yakin lo wani ketokan gulukuku. kuku lo kebak bu Wapik kabeh cah kene cah. Aku jenengan muni kebak ya lega ne ya gelo. Ki jenengan jujur tah muji. Kebak, Bu. Wong kene kok ya apik-apik ya. Eh kulae. Mulane kita niki nampun takwa wal tangdur nafsu makodamat ligot kita kene ngali napa sing kita lampahi niki kangge benjing benjing teng akhir teng akhir teng akhirat mulane jenengan nyuwun sewu acara arwah jamak niki luar biasa eling dateng dulur-dulur tiang sepuh Mbah Canggah, Mbah Buyut Canggah Wareng udeg-udeg gantung siwur sente jenengan eling amin Allahumma amin Allahumma jenengan iki sok nak mati ya muga-muga diarwahi Allahumma Allahumma ngono mergo sak niki nyuwun sewu ya Allah bantah wae karo bapak wani nyentak karo mbah bantah karo ibu nesu karo paklik lik mendelik karo pak de gumede hmm, karo pak carek ya mendelik dikadani kiai ora ngadani hmm. nur ngaji nur mangkowe ngunjungi pengajian nur mangkowe ning masjid nur jajan oke ya Allah hmm. sing wedok ya ngono tuka tuku tuka tuku tuka tuku tuka hmm. gamise ngolah ngaleh ngolah ngaleh sing lanang klambi siji e nyano nyane ra ganti-ganti hmm. Diloroi sing lanang mbok, gamismu kok ngolah ngalih api-api kok anyar terus. jawabe penak wong lanang ora usah ngurusi wong wedok gelem ya nyawang ra gelem wis kok utuku tuku dhewe duwe duwitku dhewe hmm. Hmm. sing wedok gamis abang, kudu ngabang tasi abang serandal abang wah mlakune jentit jentit sing wedok kudu ijo, tas ijo gamis ijo wah Hmm, serandal melu ijo. Lho sing lanang kok batik siji. Esuk takziah ya nggawa kuwi. Hmm. Awan iki nyuwun sewu besanan besan ya nggawa kuwi. Bengi ngunjungi pengajian ya nggawa kuwi. Lan duwene ya kuwi. <laughs> Hmm. Mulane sedaya niki ya Allah. Sing dadosake sae kebahagiaan rumah tangga tidak orang lain yang menilai tapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah yang merasakan diri kita sendiri. Allahumma Allahumma Tak buta dua mata namun tiada melihat ada tuli telinga namun tiada mendengar yang buta yang buta yang buta mata hatinya yang tuli yang tuli yang tuli kesel tak dapat melihat tanda kebesaran Tuhan. Saya tak dapat mendengar peringatan dari Tuhan. yang buta yang buta yang buta mata seneng aku lapo, apa? Wong wis diwehno ape lha apa? Nggih ra? Ki piye Bu kula anut. Nak do mbandang kabeh ya sayo bareng-bareng. Hmm. oke. Pripun iki? Pripun? Lanjut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu bapak sedaya rahimakumullah, mulane nyuwun sewu sing paling penting wong wadon, wong wedok, Bu. Bu, cara jenengan niku wong wadon iki kudune patuh hormat karo bapak, napa bapak sing kudune hormat karo ibu? Hmm? Ibu hormat karo bapak. Temenan kuwi? Ya Allah. Sing wong lanang ya ngono. Karena di rumah tangga niki nyuwun sewu nak tidak ada kejujuran sama sekali nyuwun sewu. Nduk omahe dhewe ra kerasan. Nduk omahe wong malah kerasan. Mene kok lunga karo wong tambah kerasan. <laughs> Niki yang jadi masalah karena apa? Tidak ada keterbukaan di antara rumah tangga. Bu, Pok, Jenengan pikantuk bapak riliin sing butuh jenengan butuh bapak apa bapak sing butuh jenengan. Iya. Oh. Ah. Jenengan pikantuk ibu riyen iku jenengan sing butuh ibu apa ibu sing butuh jenengan? Pripun? Hmm. Pak nek mutae. No, wong lanang lanang nyuwun sewu kae ki ora ana wong wedok-wedok ape do lapo lho njih mboten ape do lapo padha wae jenengan bu nyuwun sewu oh, dak ana iko iko ya ape lapo Lho mulane nak padha butuhe nyuwun sewu ayo dong ya Allah bersama-sama kita melaksanakan nopo tenggene rumah tangga Ridani pun pangeran kita goleki kersane selamat dunia akhirat amin Allahumma amin Allahumma jujur Pak ibu-ibu nak do tindak pamit boten karo jenengan pamit ah boten Bu, jenengan nak tidak tidak nyuwun saya pamit kali bapak mboten pamit aku wape kumpulan pak em ojo lali pitik engko kurungi klambi klambi entasi ku tulung aku gerung kulah ngecup no ngono yu ya ngono yu ya Ancen cara wong kene iki apike ancen ngono. Mulane hmm. hmm. yang paling penting mensyukuri nikmat Allah. Tonggo bangun omah susah napa bungah, Bu? Tonggo tuku sawah susah napa bungah, Bu? Ya. Wono tonggone tuku mobil anyar e. Eh, mobil anyar. Niki yang menjadi bahaya nak banyuwon sewu. Tonggo bangun omah mongah-mongah. Tonggo tuku sawah susah. Tonggo tuku mobil ati ra stabil, tonggo tuku engkel ati medekel. Tonggo tuku kol ati merongkol. Tonggo tuku gelang ati sumelang, tonggo tuku kalung pengen gantung. <laughs> Lho nek nek tanggane mati kok dak meri kowe. Eh? Nek tangga dak mati, tangga mati kok dak meri. Ono siaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sopo neh kae? Beras kalong neh. Tuh ya Allah. Hmm. Niki yang paling penting. Mulane nyuwun sewu ganjaran sing paling penak buku wong wedok. Suwarga dikon milih mlebu di lawange wong wadon sing kon mlebu wong lanang, mboten. Wong wedok pamit gelem tindak nyuwun sewu ngambung tangane wong lanang. niku Ganjar jenengan sami persis ganjarane padha karo ngambung Hajar aswat Padahal jenengan kepingin ngambung Hajar aswat nyuwun sewu, nyuwun sewu. Bayar saiki untuk kursi mangkat murong ewu patang pulo. Ngambung Hajar aswat tangane bapak cekel Subhanallah. Ngambung tangan nih padha karo ngambung hajar aswat meneh ngambung liane. oh. <laughs> Oh. Ibu-ibu nak do tindak nyuwun saya pamite do salin karo jenengan tah boten. Dingakno, hmm. Salaman nih setahun pisan bodoh enak sempet. Dia tambatan ada ngapura ya ngapurane Pak Am sing wis ya wis ketak krawusi bendino ya nandur-nandur pari mawon nuwun sewu ana pari kok tanggane lemu ngene jenengan gering wong wedok mbok jak tilik ning saben tekan ngomah sing geger wong wedok ta wong lanang wong wedok ta wong lanang tekan ngomah kowe tak kandhani Pak Am kowe tak kandhani tabuk tak kon ngabehno. Dia mbok ijehno sesak. Mun kalau meringis, meringis parim. Wong gomu lemu-lemu. Sing geger wong. Warang ana angin sing lemu ambruk. Sing gering ngadeg. Wong wedok tilik tekan sawah nyuwun sewu tekan ngomah sing geger bapak ta ibu. Sing geger bapak ta ibu? Kowe tak kandhani duding, nduding neh, tak kandhani. Rabuk aja tak kabeh. Tak kon sithik-sithik. Wehi, dak mbok kabehno. Kalau parim belasaran. Ora wong kene. Ora wong kene wegil munggah tekan kincir ngetan terus ngetan tekan kuwawur ngetan ana pertelon ngidul ya Allah hmm, hmm, hmm. niki nak sadar kula yakin tenata saben dinane ganjarane jenengan karo dosa niku kathah to kathah to Suwarko donya ning donya niki penting Bu mergo sedaya nyuwun sewu benjing kidu kita yakin Bu Bu Bu gelang kalunge jenengan iki lusuk nak sedo mbok selehno apa mbok gawa Bapak Bu oh, Sora jenengan sedo sepeda motor jenengan mbok gawa apa salah salehno? Sona jenengan sedo ibu ki mbok jak ta mbok tinggal? Tinggal, Bu. Lah ibu tidak benjing nyuwun sewu bapak mbok tinggal apa mbok jak? Mbok jak apa mbok tinggal? Mbok jak aku ya mah ya yumah. Lah saene Bu cara jenengan wong ini saene bapak sik jenengan sing Kenton tah jenengan sing riyen bapak sing Kenton bu saene bareng-bareng wong semene bareng ora ana sing takziah <laughs> oh. bapak saene karo jenengan jenengan riyen ibu sing Kenton apa jenengan sing Kenton ibu sing riyen hmm? <laughs> jenengan sing kari <laughs> ibu sik lho dungokno wong lanang kepengin kowe dhisik nggih nggih mergo jenengan mesti galak ditungakno mati sik <laughs> nyuwun sewu para rawuh bengi iki ana arisan tak kopyok dalu niki tulisane kalih milih mati sesok nopo mati besok tak kopiok jebret medal bu bu jenengan milih nyuwun sewu milih sing sesok nopo milih sing besok besok apa sesok lah kowe pak jenengan pak jenengan milih sing mati sesok nopo mati besok milih sesok tak besok kompak wong pakem waras kabeh ini ana arisan wong 100 500.000an. Eh akeh-akehan ya. 500 wong 50. Untuk selawe juta. Bengi iki tak kopiok. Mileh metu sesuk napa besok, Bu? Sesuk ta besok, Pak? Eh, ada mripat duiten. Urusan mati mileh sesuk. milih besok urusan duit sesok hmm. hmm. lah nyuwun sewa ya sareng-sareng urusan mati boten sing ngeten sing ngertos waras wiris mati kathah sakit pirang-pirang tahun awet berah Bu Bu Apa? mulane ayo sareng-sareng pumpung isih ana kesempatan. Pumpung diparingi kesehatan. Ayo golek ridhonipun pangeran ibadah sak mampune. Ayo dilakoni kersane kita bejo donya, bejo ukhrawi. Amin Allahumma. Setoyo awak-awakan niki badhe ngraosi namine mati seto cuma bedane jenengan sesuk aku sing besok ya ora apa-apa jenengan sing riyen aku sing kentun ya ora apa-apa hmm. aku mbok dongakno mati engko ngono Lah aku sesuk ngaji mosok kiai ini ra teko. Lah mulane nyuwun sewu ya Allah, mboten enten sing kliwatan. Pokal kaya ayu-ayu bakale. Sing orjen kuwi ganteng kuwi, bakale. Sing do linggih kae ta kabeh bakale yo. Sing nang kono kae yo. kiaine yo ora ana sing kliwatan ning antrine nyuwun sewu mbah kapan kula jenengan mboten ngerti ana tiang waras wiris lelah sarapan nyuwun sewu kopi karo gethok getuk ana bitinge malang delalah diemplokkan bitinge malang nang gorokan <laughs> diombeni kopi biting ijeh malang digawa ning rumah sakit nyuwun sewu bablas mergo biting gak iso dicipuk durung dioperasi wis innalillahi wa inna ilaihi ana wong kepengin mati nyuwun sewu te kepengin mati temenanan munggah klopo wit klopo diunggahi karo nggawa kalar gulune dikalungno niba mak blek ora sida mati sikile toklek rego kalare kedawan niku durung bageane mati nyuwun sewu ana wong nyuwun sewu numpak sepeda motor wong loro boncengan gremes-gremes halane elik dihindari malah meleset dawah sepeda motore meleset nang pinggir dalan wong lorone nyuwun sewu mlebu ning jero tronton lho sirah kok diplindes ban tronton <laughs> Jaduka wonge duwe wesi kuning wonge duwe brojo musti wonge duwe gajah buntal rujak sewu <laughs> kletes mergo takdire keplindes bantron ton ana wong loro ibu karo anak goncengan dalane elik nyuwun sewu dindari glempang sepeda motor meletik nang pinggir dalan mbok karo anak mlebu tronton ora ndandeh mergo sing dileboni tronton mandeg tak kira kuwi durung jatahe mati في jenengan kula wis diturokno mujur nyuwun sewu wis ora doyan tahu susur ora doyan bubur sarene wis ora ndok kasur dirubung para sedulur didusi nggawa ceduk namine siwur hmm. numpak kendaraan renteng-renteng rodane menungso koyok se saiki ora ora ora ora sikil men do papat do gadah ambulan saya diso diso pun duwe ambulan anak makome waduh tumpak no ambulan lah mayan sama itu tumpak mobil soa hmm. melebu hmm, omah sing lawangi saka dhuwur yaiku alamku Kulane ayo sareng-sareng do syukur tafakur karo Gusti sing Maha Luhur ben gersange kita makmur. Allahumma Allahumma lana diturut no mujur nyuwun sewu niku sirai iki dikei namine nopo geni dilak. Yang disuk disumeti ngoten batan. Ya ngok lentik kei kapas, kira. Apa mana lilin ya lilin. Pamane lilin kenapa dikei ilang ngok lentik karokan kapas awet ditinggal turu wawrim Tapi nak lilin ditinggal turu ini mati. dikei dilah dilah niki nuwun sewu dilah wedi karo Gusti dilah ape digone kubur sing arep pisan nggawa gaman nggawa arit nggawa bendo cewek umum mriki iki sore mati dikei arit iki ana ora ana lha niku karepe napa gaman kon nggawa iman dibuntel gawa mori karepe lima aja ngasi keri ngono lah limo ki apa esam eh, iku duwe rukun limo siji sahadat kalih so tiga ja sekawan poso gangsal kaji nak duwe duit, duit. tak ora duwe duit ah, aja ana nggih limo aja ngasi keri mulane dibuntel jengakane kaine mori utawa mo limo aja lali gampang hmm, maulid manakib maidah kasanah mangan terus mulai aja ngasih kari mulane nyuwun sewu ora kono ora kene buntele kaine niku delalah putih kabeh kok upamane ana abang ana ijo malaikate susah kabeh do demo nendi hmm. sing sugih ya mori sing ora duwe ya mori kabeh besok ya ditakoki malaikat Kepingin ora ditakwi malaikat gampang ojo dibuntel mori buntel godong jadi malaikat opo iki lontong <laughs> iki lempok tau wong buntele niki padha sing sawahe rong bau ya mori sing baune tok bau tangan loro Yomori, mori sing mobile pitu Yomori, kucing ora duwe mobil ya mari ana-ana wong kene barang wis sugih anu buntele iki dhuwit 100.000an enten pakem hmm. nggih mboten sami niki mertandakno bilih sedaya niki benjing teng ngersanipun Allah kejaba sing sugih sing ora duwe ora ana bedane sing bedakno amale lan takwa amale lan takwa ana panggilan adzan nak mangkat lah ya kuwi ana panggilan adzan Allahu akbar Allah aja ngasih ke hmm. Bu. Bapak jenengan duwe kaya sitik Kepengin tekan kubur, kepengin tekan akhirat benjing bu udah tekan swarga. weh no yatim piatu, fakir miskin, masjid musola madrasah terutama no kiai saiki perkara diweno kiai mau. Lah iya lakon kok koyo ngene caca. Maksude kiai kene dak aku. Aku bendina wis entuk. Angger bengi entuk. Wene angger ngaji teng pundi mawon mesti bar dikeki lho iki durung lagi ape wis diwehno. Biasane ya entuk berkat mbah engko. cengko kula ndek akad ping 6 enjing nuwun sewu sedina ping 4 bengi ping pindho berkatip juwejer 6 dalem soal tak ora wong sentok aku kok jenengan do geger lha iki kan tak kandak tak kandakno lha dene kok aku ora arti wong ijen malah winginane enten berkat kok keri pak nggih terno bar subuh masyaallah dan delalah nyuwun sewu wong ngateni wak wis wis masakan do esok diweno pacar makmu amene ditenok mbak yane iya iya Allah mulane nyuwun sewu kumpung iki mau durung tak elingno tak kono ta awet saiki <laughs> lah timbangane keri ya Allah Lah mulane nyuwun sewu sedaya niki ikhlas ono angel. Ikhlas nata ati wangele padha wae, Pak. Kyai ku lho kyai bendina ngaji, ora mesti ikhlas. Lho saestu mulane ya latihan. Kuwi niku nate untuk berkat. Sing siji adae gedhi, sing siji cilik Lah batinku bayang aku mesti sing cilik ki nggone sopir, sing gedhe ki nggone kiai kan ngono. Lah barang tak buka teka ngomah, sing gedhe ki karo segontok. Sing adah cilik iwak mau. Lah ni kiai nek entuk nyegontok. Yuk pire entuk iwak. Mergo adae wedi segane mbok sembok kiai untuk segontok ngono ku ya tahu ta ana neh amplop iso keliru nggih ngaji nek ndi niku ya Allah yoi keliru lah pripun sing tak wehke buahane wong batinku ngene aku mulai lho kok tuwi pisah aku ngono <laughs> Allah ya ngono aja ngasih ke ana bapak ibu lamunane sedaya niki ya Allah nek mboten ditata mulai dini kapan nek regane suwarga murah ning akeh wong-wong sing padha wegah ngene iki jujur wong pakem pengajian ngene iki lho karo palapa sing ngunjungi akeh oh mas puasa. Ini kula winginane ndek akad tanggal 7. Wah. 140 juta 10 lagu ban. Jotosan. 140 juta digawe pengajian, pengajian ngene iki, kiyaine ya iki, rebanane iki sesasi dak mulai. Sesasi yo dak mulai. Ujeh tuh. sing wegah jenengan mangkat jamaah ning musala nyuwun sewu bayar napa gratis jenengan ngunjungi pengajian bayar napa gratis ning hawane wegah nonton tontonan nyuwun sewu palapa hmm, titipane sepeda motor e. wingi Gus hmm. hmm. hmm. Ya Allah solake mori limo aja ngasi Badan pun tak berharga Sesaat ditinggal nyawa Anak istri tercinta Tak sudi lagi bersama Secepatnya jasa tipe nyuwun sewu nyuwun sewu jeneng anak wis dadi bangke sebujur ya Allah sing asale gagah pangkate ningrat nyuwun sewu ya Allah ora ana wong gelem baturi nggih mboten nggih mboten lah mulane nyuwun sewu kersane slamet kita bejo donya bejo ukrawi mari limo jong asih keri siji syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul sing nomor kalih lakoni so so salat bu bu dina sewengi pirang wektu pinten wedal bu pinten bu lima duhur asar maghrib isa subuh Bu. Sing pun dilampahi sing endi, Bu? Daya subuh tangi rasa-rasa. Duhur ijen de ora-ora. Ngasar aping lembur. Sisan ngrampungno maghrib nembe dugi yo. isa layeh-layeh ora ana sing ngelekno bablas turu tangi tekan dina. Bu. Bu. Sak mampune ayo bareng-bareng dilakoni ben kita mori lima ora keri. Allahumma Allahumma niki penting. Bu. Bu. Jeneng anak rewang ngono kuwi. pas rewang rewang rewang awet esok keteng soto lah dudum soto loro yuya mekakah awet jam 11 tekan ngasah dilok no kancane lo dia duhur lalah rewang setisan sorat esbudino <laughs> lah bapak yang ngono duit gawe tuh hmm, sewu tuamu ni akeh adalah besan iku teko setengah rolas. monggo monggo monggo wah sing wedok yo ngono redok rewang jejer jejer wah beras dinggo kabeh sedonan celaan wah menger menger sing lanang ayo batik wejer dok ngarep pisan bisane wong kuwana wong bluru bintan teni dak teko-teko duh barang teko telung bis ya Allah wong wong kok, gak nggawa ndak ndek ye gere Bisane baik tenang kok. Jenengan rewang kok ribut. Nggih ta ora? Lah delalah batine kok adoh meja nggon panganan wis no, <laughs> meja nggon panganan, nek menawa nggawa panganan malah <laughs> Hmm. Barang gue gerus, eh rasa kayak nangan uang uang tak lapor. Aduh-aduh kini bluru orang kayak Yekere. Barak dijak pendak sesuke dijak besan, ning ngene bluro. Wah. Lanang wedok mangkat durung subuh wis toto-toto. Odak sarapan. Batine engko tekan kono dikeki mangan. Lah mawa desa rak mawa cara. Mawa kutha rak ya mawa toto. Lah ndelalah ora sarapan buat tekan kono kae mangan numpak bis mabuk. Uuuh. barang buaris tekanggone. ini gerunjal gerunjal Dul, dul. jalan ini kok mbok luru. Geger geber. ini semangkat bisa kuwi nyuwun sewu. Kowe ra Dul. Barang buaris lah teko mangan kuwi metu. Tegane suwiti. Rajangan Lombok. <laughs> ana iwak iki cuwilik pitik disuwir-suwir kaya kecap mak serit kerupuke <laughs> ki opak telonya apa gue ger terima ngene kok ha ini gak dalam prasarapan terima kecap sing besane tenang-tenang sing dijak besan geger lho iki yo jadi masalah Tuh, dosane jenengan ya Allah. Delalah konane jenengan ki ganteng. Bluro untuk bluro wis ireng, pesek, cendek ya Allah. Gegere, tak terima ngono ki pakem lah blader tul tul. Hmm. Blader blader no. Lawang cocok. yo penting. Wagong jagong sak jagong ya Allah. Ana tanggane mbangun omah. Omah dadi tuku mobil, mobil anyar tuku sawah geger. Aja kaget paling duwe tuyul. Barang ana wong kerja bendina mangkat. Mulai esok, mangkat esok, mulai sore. Puan dino dak ngelumpuk-ngelumpuk. omah ya tulus kuwi sepeda motor roh rantai meh pedot ya kuwi wae dipadu la iya teke kerja lu digawe apa entuk sing wedok e jatuh wong mbok gawe mangane enak-enak kok kon sugih sugih sop wong ora duwe kok mangane kok ati kok sak prongkal prongkal mangane wae kok bendino kene sing sugih ora tau salam lonceh cah mboten lho wong sing ora duwe malah mangan enak-enak lha iku piye ape di Irit-irit ya kira-kira ora iso nggih tuku sawah nek lap. Nggih ta mboten? Pewandang hmm. hmm. nyuwun sewu masjid dibangun. Sing ora duwe kon ngirim, wah wong ora duwe ngirim iwak pitik selengen-lengen dipecel-pecel, pitik siji dikabehno. Iya kere. Lah ya wong ora duwe kok ngene suwene berai kok mbok dige mana kok semiku. Barang sing sugih ngirim ya Allah Jepang payi Segane wis cuwiti wireng. Iwake cuwiti cuwili. Niki yang jadi masalah. Nek kados mekaten diterus-terusno nyuwun sewu jenengan benjing teng kubur mboten bungah ning jenengan teng kubur padha su su susah mergo napa sing jenengan perbuat teng alam donya dosane karo ganjarane kathah to ayo limo aja ngasih ke salat sak mampune Pak nggih sing durung lakoni ya aja dielek-elek wong ora tau ijuk ora usah ngono pamane gelem mangkat sesuk ora mangkat salat terus daftar kaji mangkat umroh jenengan kalah ngono tak dur keselip kancane sing durung mangkat sing durung ning salat didongakno kersane saged mangkat amin Allahumma amin Allahumma sing nomor 3 zakat zakat iku yo nak duwe duwe sak nisab duwe pari duwe tetek bengek iku wajib zakat aku nak terno zakat nuwun sewu sing nomor sekawan poso Ramadan. Bu. Bapak sok setu niku insyaallah pun Ramadan. Malam setu niki pun taraweh. Nggih, kersane lima ora keri, kita ayo bareng-bareng sak kuwate. Mosok semene berdae wis semua tuane ora kuat. Beduk bangsane. upamane terpaksa kok ora poso ya wajib menghur aja kedal kedil poso krawulane urusane wong-wong kuwi jajan hmm. nang warung jegang ya menghur mah menghur menghormati nyuwun sewu wong sing mapak bulan Ramadan kok kanthi bungah bunga hati ini mapak tekane wulan Ramadan jasate mawon karom melebu neraka enak tambutan pak oh ah. mapak bunga tok eh, jasate karom melebu neraka nah, pengajian ini ki ya Allah ganjarane diganjar luweh kata tinimbang tilik wong loro sewu tambah takziah mayit sewu ditambah salat sunah sewu rakaat iki ganjarane isih kathah sak pengajian ngene iki mulane kerepo pengajian aku undang ono <laughs> lah iya ngono kuwi cicule kok nyatane setahun lagi iki neh ngono kok eh bosen eh ngono ya wis ulang-ulangan bosen ngaji kok bosen caca. Ya Allah. Wantere bosen nih ngono ya. ya aku petuk setahun pisane bosen, yang meneh ngerti bojone bedino ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mulane nyuwun sewu para rawuh ya Allah, niki luar biasa. arwah-arwah sing teng jero kubur niki ya Allah, dina iki dislametno saka siksaane Allah. Mergo jenengan dongakno jak selawatan, do tahlilan bareng-bareng. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nyuwun sewu teng jero kubur ya disiksa, Bapak. Jenengan do percaya ta mboten Bu nak kubur iki ana siksa? Nak jenengan ra percaya disiksa. Oh. Nggih. Kula percaya mulane kerilah. Jenengan sing dora percaya dhisik. Oh. Suara Rinti Bapak sedaya rahimakumullah nyuwun sewu tak rambu. Kapan-kapan orang marem undang nek. Ora mbok undang ya lah. Tak serserah. Ngono ya tergantung jenengan no. Hmm. Nggih. Mekaten ingkang saged kala aturaken intine napa, Bu? Bu. Bapak dengan iki rumah tangga pumbung diparingi kesehatan jasmani rohani tulung ya bu bapak openi bu bu tulung ya bu bapak kilo bapak ya Allah aja mbok seneni aja mbok rawusi. ya nak mbok rawuji mbok seneni mendino inis mati nggih tulung ya bu kula titip nggih nggih mergo nyuwun sewu kersane jenengan sae genah bapak bunga jenengan bunga keluarga istiqomah diparingi rezeki sitik ning baro Allahumma sing nomor kalih kanthi jenengan sareng-sareng niki nyuwun sewu arwah jamaah eling dateng para leluhur para winasis ingkang sampun rumini kita sami jenengan dongakno Muga-muga diparingi padang jembar kupure, benjing kita nak mati, putra-putra kita ya do purun jamak ngeten iki. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing nomor tiga yuk kita niki benjing nyuwun sewu dibuntel mori Lima jo ngasih keri sahadate solate. Solate. zakate poso roma done haji lamun ku poso Allahumma Allahumma mekaten ingkang sakit kalau aturaken mugi-mugi kanthi pengaosan dalu punika berkahi dateng sedoyo sak pakem mriki amin Allahumma khususipun dateng keluarga besar musola mriki jenengan dipernahke Allah selalu diparingi rezeki sehat jasmani rohani musolane dipara dipara ben bejo donya bejo ukhrawi kapan-kapan nak pengajian ngundang ansa Allahumma Allahumma Di Pak Lurah sak perangkate diparingi sehat jasmani rohani, saged nata desane, bangun desane, ulamae, kiai kiai ne, saged nata umate, umate nyuwun sewu ulama dan umaroe rukun nata desane nata umate dadi desa sing sae baldatun thayyibatun warabun wa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 ya Allah. Paring ana umur panjang sehat jasmani rohani ya Allah. Menangi Ramadan saged kiat nglampahi siam Ramadan ya Allah. pernahke sedaya keluargane dados kuwago sing istiqomah sakinah mawaddah warahmah ya Allah sedaya ahli-ahli kuburipun yang sepae mbah buyut canggah wareng udeg-udeg gantung siwure dipun hormati dalu punika paring ana sedaya padang jembar kuburipun ya Allah pikantuk magfirah saking panjenengan ya Allah katal jannah ya rahmanu ya rahim Ya Zal Jalali wal Ikram Ya Allah Ya Rahmanu Ya Rahim Kanti kegiatan punika Mugi-mugi berkahi dusun meriki Ya Allah Ulama dan umaro erukun Sing ulama bangun umate Ingkang umaro bangun disone Sigo dados tentrem ayem Baldatun toyibatun warabun wabur Allah يا الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا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 nomor lagu untuk menutup pada malam hari ini apabila di dalam acara demi acara dari Wasida al Diva ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya kita bisa berjumpa di lain waktu dan di lain kesempatan akhir kata wabillahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak panggil all artis Ida juga Inung juga Rorayu Ufi bahkan satu nomor lagu untuk salam yang terakhir bersama Al Diva Musik